بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد alloh subhana taoloni tavfiq bilan fiqhul jihod darsligimizni davom ettirib turibmiz bugungi darsimiz e, josusni hukmi haqida bo'ladi arab tilidagi e, jasus kalimasi jassadan olingan ya'ni jassa mastari e, jassa degani bir narsani paypaslab ushlashlikni arab tilida jassa deb aytadi mana shundan kelib chiqadiki jasus ya'ni insonlarni e, kamchiliklarini qidirib yuradigan kishi desa ham bo'laveradi buni ya'ni e, lug'atdagi ma'nosi e, yaxtaliful hukmul jasus bi ixtilafi dinihi va halihi demak josusni hukmi uni diniga va holatiga qarab turib har xil bo'ladi ya'ni hammasi bir xil hukmda ketmaydi jasusul kafir g'oyrul muslim ya'ni josus o'zi kofir hisoblanadi ya'ni musulmon emas val jasus huwa shakhs huwa shakhs allazi yattali ala al muslimin va uh, axbarihim uh, liyusila ila a'daihim demak josus bu uh, ya'ni arab tilining lug'atida keladi josus degani kishilarni ya'ni musulmonlarni kamchiliklarini zaif nuqtalarini kuzatib yuradigan va ularning xabarlarini kuzatib yuradigan nima sababdan kuzatib yuradi musulmonlarni dushmanlarga yetkazishlik uchun mana shundan kelib chiqib ulamolar aytadiki insonlarni o'rtasida ya'ni e, josuslik qilib yurishlik joiz emas deyishadi e, bunga alloh subhana taoloni ham e, oyati bor alloh subhana taolo aytadiki ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kaseeran minadh-dhann inna adh dhanni ism va la tajassasu va la yaghtab ba'dukum ba'd. iymon keltirgan kimsalar ko'p gumonlardan chetda bo'linglar chunki ba'zi gumonlar gunohdir josuslik qilmanglar deb aytyapti ya'ni ba'zilaringiz ba'zilaringizni g'ibat qilmanglar bu oyat davomida g'ibat haqida ketadi ya'ni e, bu g'iybat ham asli josuslik qilishlik g'iybatga vasila bo'ladi ya'ni josuslik orqali inson g'iybatga boradi turli xil umuman katta gunohlarga kirishlik bo'ladi e, ya'ni bir bu narsani yaxshilab bilib olish kerakki musulmon jamoatlarini ichida o'zi xos amniylar bo'ladi masalan amniy degani bu e, ya'ni ichki nimalarni o'rganib yuradigan E, jamoat ichida bo'lsin jamoat tashqarisida bo'lsin ichki holatlarni o'rganib yuradigan kishilarni amniylar deydi bu sahobalarni davrida ham rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrida ham bo'lgan e, hatto maviya roziyallohu anhuni ham ya'ni amniylari juda yaxshi ishlagan buni biz e, misolini usmon roziyallohu anhuga suiqasd uyushtirishlik paytida maviya roziyallohu anhu shomdan turib usmon roziyallohu anhuga maktub yozadi aytadiki usmon deydi agar sanga suiqasd uyushtirmoqchi bo'lgan kimsalar bor agar xohlasang senga askar yo'llaylik baytul moldan yoki bo'lmasam shomga kelsang o'zim seni himoya qilaman deydi bu narsaga usmon roziyallohu rozi bo'lmaydi shu paytda endi qaraydigan bo'lsak e, makka bilan madina bilan nimani shom orasi juda uzoq masofa masalan bugungi kunimizda ham ya'ni u paytga nisbatan olganda ham uzoq masofa lekin shu holatda moviy roziyallohu madinada nima gap makkada nima gap hammasini bilib turgan ammo bu narsa e, birodarlarning orasida adovat tushishlikka sabab bo'lmagan demak e, amniy bo'layotgan kishi yaxshilab bir narsani bilib olishi kerakki e, u narsa alloh subhana taolo unga bir e, ish mas'uliyat yukladimi u o'zini o'ziga ko'rinishini xislatlarini o'zgartirmasin ana shunday yuraversin hech kimni amniyligini ham boshqasini ham bilmasin ya'ni qanday birodarchilik bo'lsa shunday muomalada yuraverishligi kerak vaqti kelgan paytida ishlasin ya'ni bu ya'ni bu narsa birodarlar o'rtasida adovat sovuqchilik tushib sabab bo'lmasligi kerak E, mana ya'ni sahobalar davrida ham shu ishlab bo'lgan amniylar bo'lgan ishlagan lekin bu narsalar masalan ular sezdirmasdan ishlardi e, juda yaxshi bir holatda olib borilgan shuning uchun e, alloh subhana taolo ya'ni iymon keltirgan kimsalarga qarata aytyaptiki ba'zi gumonlar gunohdir deb aytyapti ya'ni bunga sabab gumon bilan taxmin bilan ish qilinmaydi islomda va josuslik qilmanglar deb aytyapti bu narsa demak josuslik qilib taxmin gumonlar bilan e, ish qilishlik islomda o'tmaydi shuning uchun bir aniq dalillar bilan e, ish qilishlik kerak mana shuning uchun ham kimda bir e, takfir holati tushgan bo'lsa uni agar qozi qatl qilish kerak yoki boshqa hukm qo'llamoqchi bo'lsa ikkita guvoh chaqiradi albatta bu umar roziyallohu davrida ham sodir bo'lgan o'sha xamir ichgan kishi qarindoshi umar roziyallohu qarindoshini xamir ichyapti deb xabar berilgan paytida sahobiy kelib aytadi bir sahobiy kelib shunda guvohing bormi deydi abu xurayra abu xurayra mani guvohim deydi umar roziyallohu nima deydi agar u e, guvoh bo'lmaydigan bo'lsa sen o'zingni daralayman deydi mana shunda e, guvoh ham kerak deb aytyapti ulamolar ya'ni taxmin bilan ishlar bitmaydi xullas kalom va e, birodarlar o'rtasidagi josuslikni ulamolar qat'iy taqiqlagan ammo bir amniy bo'lib ishlagan holati bu bundan mustasno ammo ya'ni josuslikni alloh subhanahu taolo qat'iy taqiqladi nimaga birodarlar o'rtasida sovuqchilik tushmasligi uchun Xo'p, demak, e, josusdan maqsad demak musulmonlarning sirlarini dushmanlarga ochadigan, fosh qiladigan kishi ekan. Xo'p, josus o'zi e, ikki turga bo'linadi deydi ba'zi ulamolar, ya'ni kofir bo'lgan, asli kofir bo'lgan josus va asli musulmon bo'lgan josus. Birinchisi amal jasusul kafir, ya'ni kofir bo'lgan josus fahada e, yaqtulu inda jumhurul fuqaha. Demak, jumhur fuqaholarning nazdida u o'ldiriladi bu narsaga dalil e, sahihaynda keladi ibn abbos e, ibn salama ibn al akvadan rivoyat qilinadi u kishi otasidan rivoyat qiladi u kishi aytadilarki atal nabiya sallallohu alayhi vasallam aynun minal mushrikin e, nabiy sallallohu alayhi vasallam oldiga mushriklardan bir bo'lgan bir ko'z ya'ni bizda quloq deb aytadiku josuslik qilgan kishini quloq deyiladi arablarda bu ayn deydi nimaga desa aynni ya'ni ko'zni vazifasi E, ko'rishlik josus vazifasi ya'ni mana shu ko'z orqali ko'p ishlar bitganligi uchun e, mana shu nom berilgan yoki bo'lmasam ba'zi ulamolar aytadi ya'ni ba'zi lug'atshunos olimlar aytadiki josusni butun badani xuddi ko'z bo'ladi deydi ko'z kabi bo'ladi ya'ni ziyrak bo'lishligi kerak josus bo'lgan kishi deb aytadi shuning uchun ham ayn deb aytadi xullas kalom e, josus ayn deb ham nomlanadi demak mushriklardan bo'lgan bir josus keldida safarin ya'ni safarda bo'lgan paytida فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انتقل demak nabi sallallohu alayhi vasallam ashoblari bilan o'tirdi va gaplashdi so'ngra ko'zdan g'oyib bo'ldi shunda nabi sallallohu alayhi vasallam aytdilarki o'tlubu vaqtulu uni orqasidan chopingna va uni o'ldiringlar shunda sahobalar uni o'ldirishdi va nabi sallallohu alayhi vasallam uni e, o'ldirgan kimsalarga sulbini taqsimlab berdi ya'ni g'animat qilib berdi e, demak bu narsadan kelib chiqyaptiki e, agar masalan kofir asli kofir musulmon davlatiga kiradigan bo'lsa imom navoiy rahmaulloh aytadi agar musulmon davlatiga kiradigan bo'lsa va e, u o'sha omonat omonlik bilan kirgan bo'lsa omonlik bilan kirgan holatida josuslik qiladigan bo'lsa undan omonlik ko'tariladi u qatl qilinadi deb aytadi hop endi amal jasus allazi e, zahrahul islam demak josus ya'ni islomi zohir bo'lgan josus e, huva shaxs allazi yakunu zohirul islom demak uni zohiri islom bo'lgan shaxs ya'ni vayattalu ala avrotil muslimin liyanqala ala ila adai demak e, musulmonlarni dushman e, dushmanlariga ularni sirlarini nima tashiydigan e, islom zohir bo'lgan kishi u ikki qismga bo'linadi yuqsamu alal qismi ilal qismayn demak u ikki qismga bo'linadi birinchisi idakana muzohira lil kuffar dalan ala avratil muslimin fahuwa murtad agar u musulmonlarni sirlarini ochiq oydin kofirlarga tashiydigan kishi bo'ladigan bo'lsa uni hukmi nima deydi murtad deyapti ulamolar qola shayx abi halibi mu'lam demak abi halibiyni mu'lam kitobi bor bu josus haqida yozilgan katta kitob unda josusni haqida juda ko'p fikrlarni aytgan mana shunda keltirib aytilyaptiki u kishi aytadilarki e, ulamolar e, bu joz haqida agar musulmonlarni sirlarini ochiq oydin kofirlarga e, yetkazib berayotgan bo'lsa u islom millatidan chiqadi va uni hukmi murtad hukmida bo'ladi agar kimdan o'sha tavba sodir bo'ladigan bo'lsa ya'ni o'sha josuslik qilib yurgan kishi u qo'lga olinishidan oldin kelib o'zi tavba qiladigan bo'lsa tavbasi qabul qilinadi e, kechiriladi ammo u josiy qilib turgan paytida yoki hali tavba qilmasdan turib ushlangan bo'lsa e, tavba qiladimi qilmaydimi ya'ni qatl qilinadi deb aytyapti nimaga e, bu narsa islomni hukmlari albatta ko'p hikmatlarga boy bu narsadan kelib chiqadiki agar mana shu josuslik qilib yurgan kishi qatl qilinadigan bo'lsa o'z o'zidan bu narsa nima oxiri kesiladi josuslik qilmoqchi bo'lgan kishilar e, o'ziga qarab qoladi ya'ni islomda baribir hikmat bor agar u pul bilan hal qilinib yoki pul olib chiqarilib yana shunday holatlar bo'ladigan bo'lsa e, ya'ni katta zarar bu pul bilan hal qilinmaydida keyingi safar ham e, boshqasi yana josuslik qilishi mumkin qo'lga tushib qoladigan bo'lsa katta pul bilan chiqib ketib shu shu ammo qatl bo'ladigan bo'lsa boshqa chora yo'q ya'ni qatl bo'lgan bo'lgandan keyin uni hayotiga nuqta qo'yilyaptimi Josuslik qilmoqchi bo'lgan kishi ham o'ylab josuslik qiladi. ammo musulmonlardan talab qilinadigan ish Alloh subhanahu taolo aytgandek, Ey iymon keltirgan kimsalar tayyorgarligini olinglar. Ya'ni bitta narsani bilishlik kerakki, kofirlar tafriqa qilib musulmonlarga qarshi jang qilgani bilan vaqti kelgan paytida hammasi bitta bo'ladi. Masalan, buni Suriya jangida ham ko'rishlik mumkin. Masalan, asli jang kim tarafidan bo'lyapti bashar nizom e, bashar tarafidan bo'lyapti e, nizom esa nima kimga tobe rossiyaga tobe lekin e, mana shu yerda amerikani dronlari kelib uryapti ya'ni rossiya jang qilib turgan yerlarda bunday qaraydigan bo'lsangiz agar haqiqatda jihod oldinga yurib yaxshi amirlar bilan davom etadigan bo'lsa ularni o'ziga xavf ya'ni bularni o'yini tugab qolmas tugashiga to'g'ri keladi o'yini buziladi mana shu paytda ular ikkalasi nima bo'ladi bitta keladi masalan usom rahmoulloh qilgan ishidan keyin masalan rossiya ishlab chiqar ishlab chiqyaptiki bu biz uh, uni amerika uyushtirgan o'zidagidan nima qilgan mina qo'ygan va hokazo gaplar ya'ni bular uh, o'ziga qarshi bo'lgan paytida ikkalasi bitta bo'ladi uh, ammo asli o'zi o'zaro ichida ham ular bir biriga qarshi musulmonlarga ham qarshi lekin musulmonlarga kelgan paytida ular bitta bo'lib harakat qiladi mana shu narsadan alloh subhana taolo ogohlantirib aytyaptiki agar iymon э, keltirgan kimsalar hozirligini tayyorgarligini olib qo'yinglar deb aytyapti mana shuning uchun ham demak musulmon kishilar e, doim tayyor holatda bo'lishi kerak nima bo'lishidan qat'iy nazar urush to'xtagan bo'ladimi jang davom etayotgan bo'ladimi doim nima doim e, jahiz bo'lishi kerak ya'ni har har qanday holatga tayyor turishligi kerak demak musulmonlarga qo'yilgan shart shunday bo'ladimi demak e, o'zini ichidagi josusmi boshqa narsalarga ham yaxshilab ziyrak bo'lishligi kerak har bir kishiga ishonib ketilavermaydi yoki hammadan shubha qilib ham yurilavermaydi shuning uchun e, jamoat bo'ladigan bo'lsa musulmonlarni jamoati bo'ladigan bo'lsa undagi amniylar unga e, loyiq kishi bo'lishi kerak agar unday bo'lmaydigan bo'lsa e, ko'z qo'yaman deb qosh chiqarib qo'yadi ya'ni nimaga desa bu holatda masalan kerak emas kishidan shubhalanib kerakli kishidan shubhalanmay yurishlik mumkin mana bu bu narsaga nima kishini ko'proq ziyrak bo'lishligi talab qilinadi ya'ni bir e, biror bir e, ilm nima martabalarni bitirgan kishi baribir farq qiladi bu narsada ya'ni bir ko'chada biror narsani sotib yurib kelib e, u ishga kirgan kishi bilan avval bir oliy dargohlarda o'qib keyin islomni tushunib haqiqatini tushunib dinga haqiqiy xizmat qilaman deb kelgan kishi bo'ladigan bo'lsa va unda bir amniylik sifati bo'ladigan bo'lsa ya'ni bir haqiqiy ziyrak bo'ladigan bo'lsa kim zararli kim foydali kim josusga o'xshaydi kim josusga o'xshamaydi kim harakatlarini qanday tekshirish kerak mana shu narsalarni yaxshi bilmagan kishi e, doim e, ishlarni orqaga tortib yoki ishkal chiqarib yuradi bu albatta musulmonlarni o'rtasida katta tafriqaga olib keladi shuning uchun kishilar o'z o'rniga tushmadimi e, nabiy sallallohu alayhi vasallam aytgandek qiyomatni kutaverish kerak ya'ni ishlar o'zini egasidan boshqaga topshirilsa qiyomatda kutaverishlik kerak demak shayx abi E, mana shu narsani aytyapti e, agar mana shunday ochiq zohir bo'ladigan bo'lsa qatl qilinadi agar oldin o'zi tavba qilib keladigan bo'lsa biz qabul qilinadi ammo ish paytida o'zi qo'lga olinadigan bo'lsa uni hukmi murtad hukmida bo'ladi ikkinchisi e, josus bo'lgan kishi tahviran lil kuffar duna ayyadullahum ala avrotil muslimin fa hukmuhu ila ijtihadil imam demak agar josuslik qilgan ya'ni umuman xabar yetkazgan kishi faqat kofirlarni ogohlantiruvchi bo'lsa musulmonlarni e, sirlarini ochmasdan faqat ogohlantiruvchi bo'ladigan bo'lsa e, uni hukmi imomni ishtihodida bo'ladi xohlasa mana ish ishdan qaytarishligi uchun xohlasa qatl qiladi garchi qatl qilishlik kerak bo'ladigan bo'lsa shu ishdan qaytishlik uchun ammo unday bo'lmaydigan bo'lsa xohlasuvni sijinga tiqadi xohlasa ta'zir beradi ya'ni xohlagan bir imom ishtihotida bo'ladi deb aytadi ulamolar fal aslu fi hadal bab hadis hatib ibn abi balta al badri الذي كتب إلى الكفار مكة يخبرهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد يريد غزوهم demak e, hotib ibn abu balta roziyallohu anhuni qissasi ko'pchilikka ma'lum u kishi e, o'sha nabiy sallallohu alayhi vasallam g'azot qilmoqchi bo'lgan paytida makkaga uni ahli yorish makkada bo'ladi shunda nabiy sallallohu alayhi vasallam ketayotganligini kofirlarga xabar berib qo'yadi nimaga ahli ayoli o'zini tayyorgarligini olishlik uchun mana shu narsa ehtiyotini qilgan holatda shunda nabiy sallallohu alayhi vasallam ali roziyallohu anhu birta sahobalarni jo'natadi yo'lda bir ayolda xat ketayotgan bo'ladi shu xatni olishgandan keyin mm, nabiy sallallohu alayhi vasallam bu nima qilganing ey xotib deydi shunda e, xotib ibn abbalt aytadiki ey rasululloh sizni sahobalaringizni ichida muhojirlarni ichida makkada o'zini himoya qilib oladigan kishilar bor e, mani huzurimda esa manda makkada biror bir yaqin qarindoshim yo'q ammo man bu e, narsani shakdan ya'ni dinimda shubha bilan yoki kufrga rozi bo'lib vala arada fil kufr ba'dal islam ya'ni islomdan keyin kufrga rozi bo'lib qilganim ham yo'q bu ishni balki bu narsani e, o'sha oila a'zolarimni himoya qilish uchun qildim va e, Alloh o'zini rasuliga nusrat beradi deb o'yladim dedi nabiy sallallohu alayhi vasallam nima dedi to'g'ri aytding dedi shunda umar roziyallohu aytdiki rasululloh dani e, menga buyuring bu munofiqni kallasini olay dedi shunda nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdiki alloh subhanahu taoloni badr ahliga bundan keyin nima qilsangiz qilaveringlar sizlarni nima mag'firat qildim deganini eshitmaganmisan dedi shunda e, alloh subhanahu taolo e, oyat nozil qildi ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi va aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda." demak ey iymon keltirgan kimsalar mana va o'zingizni dushmanlaringiz bo'lgan kimsani nima do'st qilib tutmanglar deb aytdi demak bu narsada alloh subhana taolo xuddi mana shu xotib ibn abbaltani qissasidan keyin nozil qildi bundan ma'no kelib chiqyaptiki u e, nima deydi biror bir uzr bilan yoki biror bir tavil bilan qilgan bo'lsa ham bu narsa e, kofirlarga dushman e, do'stlik bobiga kirardi ekan ya'ni xotib ibn abbalta bu narsani aytyaptiki man bu islomdan keyin kufrga rozi bo'lib yoki dinimda shak shubha bilan qilganim yo'q deb aytyapti mana shu holatda ham alloh subhanahu taolo nima dedi O'zingizlarni va mana va sizlarning dushmaninglar bo'lgan kimsalarga do'stlikni e, do'stlik qilmanglar do'st tutmanglar ularni deyapti e, demak e, mana shu holatda ibn Qoyyim rahimahulloh aytadiki bu xotib ibn abbaltani qissasida agar josiz musulmon bo'lsa ham qatiqlanishlik joiz chunki umar roziyallohu anhu nabiy sallallohu alayhi vasallamdan xotib abbaltani qatl qilishlikni so'ragan paytida ya'ni o'sha xabar bergan xabar berganligi tufayli э, nabiy sallallohu alayhi vasallam aytmadiki ey u umar bu musulmon uni qatl qilishlik halol bo'lmaydi demadi balki unga aytdiki san buni э, xotib ibn abbaltani badr ahlidan ekanligini bilmaysanmi ya'ni alloh subhana taolo bularga nima qilsin, qilaveringlar sizlarni kechirdim deb aytadi deb aytganini bilmaysanmi deb aytdi ya'ni bu holatda demak qatl qilishlik joiz ekanligini anglatadi deb aytyapti hop e, demak bundan kelib ba'zi bir ulamolar badr ahlidan bo'lganligi uchun qatl qilinmadi deb aytadi e, bu e, imom molikni mazhabi demak imom ahmadda ham bitta mazhabda shunday qovul kelgan ya'ni agar u ya'ni musulmon kishi josuslik qiladigan bo'lsa uni qatl qilishlik joiz ekanligiga Demak, bu Imom Malikka va Imom Ahmaddan bitta qovuldagi e, bitta qovulda shunday keladi. Ammo Ibn Taymiyo rahmaulloh aytadilarki, yo'q unday emas. Xotib ibn Abu Baltani e, Badr ahlidan bo'lganligi uchun emas, balki unda bir e, ta'vil bo'lganligi uchun, xato ta'vil bo'lganligi uchun, Nabiy sollallohu alayhi vasallam johilligi bo'lganligi uchun qatl qilmadi deb aytadi. Chunki Ibn Taymiyo rahmaulloh boshqa voqealarni jamlab turib aytadiki, agar shunday bo'lgan paytida uch kishi ya'ni uchta sahobiy jangga bormay qolgan ibn sahob kab ibn molik roziyallohu anhu bo'ladi uni ichida mana shu sahobalar ham badr ahlidan bo'lgan lekin nabiy sallallohu alayhi vasallam ularni 40 kun gaplashmaslikka qolgan sahobalarga hukm qilgan 40 kun gaplashilmadi demak had qo'llandi had jazo qo'llandi demak badr ahlidan bo'lsa ham jazo qo'llandimi agar badr ahlidan bo'lgan kimsalarga jazo qo'llanmaslik kerak bo'lganda mana shu narsaga qo'llanmaslik kerak edi deb aytadi almuhim bunda e, qarashlik kerak ya'ni voqelikka qaraladi agar u e, bir taxmindan qilgan bo'lsa yoki bir adashib qilgan bo'lishi mumkin o'zini huzurida bir e, mana shu xotib ibn abbaltaga o'xshash holatlar bo'lishi mumkin bu holat ya'ni umuman qarashlik kerak imomni ishtihodida bo'ladi ammo musulmonlarni ochiq sirlarini ochadigan ya'ni ularga ochiq xabar berib turadigan kimsa bo'ladigan bo'lsa mana bu holatda unga uzr yo'q chunki islom islom aniq boshqa dinlar aniq aralashmas islom dini boshqa dinlardan katta farq bilan farq qiladi ya'ni bu narsada shubha qilib ya'ni 3 ta narsada uzr yo'q Allohni allohga ibodat qilishlikda nabiy sollallohu alayhi vasallamni rasul deb bilishlikda va islomni din deb bilishlikda 3 ta narsa demak uzr yo'q mana shu holatlarda agar e, kofirlarga qarshi biror bir yordam berib yoki bir xabar yetkazayotgan bo'lsa bu ochiq josus hukmiga kiradi ya'ni uni ulamolar ittifoqi bilan uni qatl qilish kerak deb aytishadi garchi u musulmon bo'lsa ham e, ba'zi bir olimlar e, al jasusul muslim ya'ni musulmon bo'lgan jasus degan kalimani ishlatishlikdan ham qaytaradi nimaga desa josus asl hukmi u murtad bo'ladi deb aytadi yo'q ba'zi ulamolar yo'q asli e, oldin musulmon bo'lib keyin josuslik qilgan bo'lsa mana shu kalimani ishlatsa bo'ladi deb aytishadi demak bu bu narsaga qattiq qaragan ulamolar ham bor alloh subhana taolo bizni o'zi bunday ishlarni ishlardan o'zi saqlasin barchalarimizga tavfiq bersin e, islomni haqiqiy tushunib unga amal qiluvchilardan qilsin e, va dinimizni e, kalimasini oliy qiluvchilardan qilsin alloh va taoloning kalimasi oliy bo'lishi uchun harakat qiluvchi kishilardan qilsin subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astag'firuka va atubu ilayk